Een uitspraak ten Babel wat jy die Heere aan Jesaja sien van Amos geopenbaar is, hou een vanel op boe op een kaal hevel, ontbied die leermag, wink hulle nader met die hand, hulle moet die poorte van die trotse stad binnendring. Ek, die Heere, het soldaten in diens geneem, ek het hulle ontbied om my oordeel te voltrek, hulle wat hulle vereeg oor my mag. Oor die gedreen op die bergen, soos die van een groot leermag oor die remmer van die koninkryke, van nasies wat saamgespan het. Die Heere die Almachtige maak een leer gereed vir die oorlog. Hulle kom uit de ver land, van die uitoeken van die aarde af, die Heere en die werktuie van sy oordeel kom om die hele land te verwoes. Huil, van die dag van die Heere is nabij, dit brengt verwoesting, dit kom van die Almachtige af. Almal sy hande sal slaap hang, almal sy harte sal verstijf van angst hulle sal skrik bevange raak, krampe en pijne sal hulle oorval, soos een vrou wat een kind in die wereld brengt, sal hulle in mekaar krimp. Hulle sal mekaar beangst aankyk, wit van die skrik. Die dag van die Heere het nou gekom, dit is een vrede dag, een dag van gramskap en gloeiende toren, een dag waarop die land verwoes en sy sondors uitgereef word. Die sterren en die sterrenbeelde sal niet meer lig gee nie, die zon zal al donker wees wanneer hij opkomt die maan zal ophou lig gee. Ek sal die land straf oor sy boosheid, die goedeloos is vir hulle sonde. Ek sal een einde maak aan die hoogmoed van die vermetelis, ek sal die wat hoogmoedig en verwaand is, verneder. Ek sal mense skaarser maak as syver goud, skaarser as die goud uitoffer. Ek sal die hemel skud, die aarde zal uit sy plek uitgeruk word, ek, die Heere die Almachtige, doen dit in mijn gramskap die dag wanneer mijn toorn ontvlam. Soos een ribbok wat opgejaagd is, soos een skaap wat niet opgepast wordt nie, so sal die mensen uit Babel pad gee, elkeen na sy eie volk toe, so sal elkeen na sy eie land toe vlug. Wie gevang wordt, zal doodgesteek word, wie ingehaal wordt, zal om die leven gebring word. Hulle babaikies sal voor hulle hoop pap geslaan word, hulle huise sal geplunder en hulle vrouwens verkracht word. Kijk, ik maak die medeers Babelse vijanden. Hulle gee nie om versilver nie en is nie erg oor goud nie. Hulle pijlen sal die jongmanne dierboer, met babaikies sal hulle geen meegevoel hee nie, hulle sal kinders nie verskoon nie. Babel, die sieraad onder die koninkryke, die pronkstuk en trots van die galdeers, sal dier God verwoes word soos Sodom en Gomorra. Die stad zal nooit meer bewoon worden nie, niemand zal ooit weer daarin blij nie. Geen Arabier zal zijn tent daar opslaan nie, geen wachter zal sy kudde daar laat ris nie. Net woestijndere sal daar gaan le, die huise sal vol uile wees, vol struise sal daar bly en veldgoede sal daar rondans, jenas sal in die paleise huil, jakkelse in die huise waar feest gevier is. Die stadse ondergang is hier, sy daar is geteld.